بوك تو يرميد سبعة وعشرون أوتال ده ورش في الفندق الوصول بوش bir odanız var mı? هل لديكم غرفة خالية؟ Ben bir oda rezerve ettim. لقد قمت بحجز غرفة Benim adım Müller. اسمي مولر Tek kişilik odaya ihtiyacım var. أريد غرفة منفردة Çift kişilik odaya ihtiyacım var. أريد غرفة مزدوجة Odanın gecelik ücreti nedir? ما هو سعر الغرفة لليلة؟ Banyolu bir oda istiyorum. أريد غرفة بحمام Duşlu bir oda istiyorum. أريد غرفة بدش Odayı görebilir miyim? هل يمكن أن أرى الغرفة؟ Burada bir garaj var mı? هل يوجد هنا مرآب؟ Burada bir kasa var mı? هل توجد هنا خزانة؟ Burada bir faks var mı? هل يوجد هنا فاكس؟ İyi. Odayı tutuyorum. Hasanan, sa'akhudul gurfa. Anahtarlar burada. Ha hiye el mafatih. Eşyalarım burada. Ve hâzihi hakâibi. Kahvaltı saat kaçta? Meta yakun el-iftar? Öğle yemeği saat kaçta? متى يكون الغداء؟ Akşam yemeği saat kaçta? متى يكون العشاء؟ Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.